أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهين أمير لينجي جلسته وأخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه Arkaňda bir biliňde bolan süňk, bir süňk bar. Şu iki süňküň arasynda adamyň, erkek adamyň näme, şo menisi şo ýerde teşkil tapýar. Şo taýda bejerilýär. Erkek adamyň menisi şo bilinde bir iki däne süňk bar. Şu iki süňküň arasynda şo ýerde bejerilip, Olara emr etdi, e, ýagny olary ykrar etdirdi bir iman, iman bilen we nahahum olar nehy etdi anil kufri kufrdan. Fa aqarru lahu bir rububiyyati. Ozam ola da näme, ýagny şo Allahu tebaraka we taala muhataplary, ýagny nesli beşer geldi näme etdi, ykrar etdi Allah taala üçin bir rububiyyat hudaýlyk bilen. Ýagny Allaha hudaýlygyny boýun aldylar, kabul etdiler, ykrar etdiler şo taýda. dogurylýarlar, ýagny dünýä getirilýärler. Bi näme forum bolarka Allah Taala bi zerreleri näjre beýdip, ozam öz bir zerrejik on näjre on akyl etmeli, näjre on muhatap etmeli, emr etmeli, nähi etmeli. Muny diýip bolmaýar. Şu wagt meselem Biz eger sistema kompýuteriden bir adam baş çykarýan bolsa, sistema kompýuteri kamel näme bilen işleýär? Emru nähi bilen işleýär. Falan zat ittifak düşsün diýýär. Ondan eger etegräk etegräk gelsek, sefrüýekler bilen işleýär. Ädada binary diýilýär. Şu sefrüýek bilen işleýär. Zerrele meselem näme etýär? Ee, özleri eýne meselem özlerinde ýaňky zerratike bar şu kompýuteriň içinde kompýuter demir, şu demir ee, eger adam eýne bir jadu ýanak, eger adam şu akylyny biraz fikir edip otursa, ne form bolmaly bir demir şu işleri etmeli, eýne bir akylly bir adam ýanak şu işleri edip otyr. Şonda biz şu demirleri görüp otyk, kepläp otyla, näcire o zerreler Allatagalaň gudraty bilen, wagty ynsan şiş edip oty, Allatagalaň gudraty bilen näcire meselem şi ittifakla düşmesin, mustagim öz gudratyna nisbet berip otyka, ynsanyňky ki meselem ynsan özüne nisbet bermäne mejazem bir jaýy ba, şu şeýle bolup oty, hakykaten Allatagalaň özüne nisbet berlip duran zatda näforum şeýle bolmasyn. Şu gadar meselem e, azajyk bir kiçijek teraşele we şoň içinde näçe ha terabayt zat jaýlanyp dur. Yani şu zatları biz eger dikkat etsek, üstüne bir az fikir etsek, görýek ki, hiç mahallyk yok munda. Öňki adamlar bu zatları görmänsen, bu teknologiýalary görmänsen, şayet o adamlaryň ýanyna meselem bir bäit bolsun. Ola da mahal diýip bilmeli, şon delilleri ýok olaň oň mahallygyna. Äpes bäit bolsa bolar, ýöne Hiç bir adam muňa mahal diýip aýdyp bilmer. Mahal diýip aýtsa ol adama ahmak diýler hatman. Hop. Fahum yuladun ala tilkal fitrah. E, pes şu adamlar ýaňky nesle beşeri şu fitrat bilen halk edilýär. Şu fitrat bilen dünýä getirilýär. Ey al iman. Ýani şu iman bilen diýdi, iman we fitri bilen. Wa inna ma sammahu al fitrah. Şoňa fitrat diýip at berdi Imam Azam. Näme diýip? Li annahum futiru alayhi. Çünki şolar şon bilen halk edilýärler. O misak şolaň aleýhine alynandygyna, ýagny biz şahadat berjek ki, bar Hudaýa sen biziň Hudaýymyzdyň, diýip, şeýle bir şahadat misak baglapdyr Allah Tagala, el misak gün diýip aýtjak biz şoňa, fi asrihi Hazreti Adamyň asyrynda, ýagny Hazreti Adamyň wagtynda Allahu tebarek we taala indi nirde alypdyr Allahu alem. Hulasa şo al misakda Allah taala şo ähdi şo misagy alypdyr şo bani Adamdan. Wa minhum men yaqul Pygamberleri iberende Allah Tagala nämeden çürim iberipdir? Bir wezife bolup, Aý pygamber ibermese indi bolmar bolup onýanak gürrüň ýok. Pygamberleri Allah Tagala fakat etmamy hujjatdan çürim iberýär. Ýogsam hetmen wezife-de Allah Tagala pygamber-de ibermedik bolsa eger, Oň köfr kabul edilmeýär. Imany kabul edilýär, köfr kabul edilmeýär. Eger mesela gelip-de buluga ýetenden soňra hem kesp eden köfri bilen ýaňky imanynyň jaýyny üýtgetdi denämi tagyr berdi. Ol adam teleke zady alyp gowy zady ellem beren adam diýip aýdylýar oňa. Wa men amana wa saddaka Her bir adamda iman getirip tasdik etse, ba'da hurujihi ila darit taklif we sayruratihi aqilan Hop, dara teklife giripdi. Dara teklifden ýaňa çykypdy. Ondan soňra akyl o balyk bolup aýlanandan soňra gelip taýyr berdi. Şoň ýaňa aýtdyk, akyl o balyk bolmadan öňünçe gelipdi bir adam kofr aýtsa, oň kofr kabul edilmeýär. Hatda halaty mesdide kofr aýtsa-da ýene oň kofr kabul edilmeýär. Hatman akyl bilen bulug jaýynda bolmaly. Eger şola bolmasa, oň kofr kabul edilmeýär. Indi şu akyl o balyk bolandan soňra gelipdi şony näme? Biz başga ýurtda gezen bolsak, kafir bolardyk, biz näme bolardyk diýip aýtýarlar. Awwela hatman meselem sen ýaşaýan ýurduň imany jografiýaýy diýip aýtýarlar. Imany jografiýaýy diýen zat ýok. Siz meselem dary islamda ýaşasaň mu'min bolup böňüz, ola dary kufrda ýaşasaň kafir bolup böle. Allah Taala bi näzire bol, ýa o gürrüň ýok. Näme diýip? Şol awwela pygambar diýen şahs, pygambarlaryň özleri zindigiren eger görsek, tamam pygambarlar Şo müşrik ýerlerde edaýa wezipe edip şo ýerde iman getiripdirler. Şo taýda ýaşapdyrlar. Hazreti Şuaýb, Hazreti Salih, Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam her gaýsynyň ýurtlaryny gözleýän şo kafirleň arasynda bula musulman bolupdyrlar. Ýa hatda meselem bula pygamber diýeli. O ashaby kahfinkile näşdäne jowan oglan ýeke olanda pygamberlik ýok, ola awliýa ki. Şo awliýala meselem nirde ýaşapdyrlar, nirde imanly bolupdyrlar. Näzire teleki hanabadalaň oglanlary gowy oglan bolup çykýar. Näzire gowy hanabadalaň oglanlary arassa hanabadalaň oglanlary-da teleke bolup çykaýýar. Hä, bi pes näme imanu küfre, jografiýa diýen zadyň batyllygyny belli etýär. Indi bula gelýär näme diýýär? Biz diýýär eje-atamyz musurman bolansoň musurman bolupdyryk diýip aýtýarlar. Derhal iki onýanak dä. Eje-ataň musurman bolansoň hetmen musurman bolmaýaň sen. Ejata meselem ýaňky aýtýan mysalymyz bolup bilýär. Ejata näjire gowy hany barda, görýäň oglany biderek bolupdyr. Näjire teleke biderek hany barda, oglany gowy bolupdyr. Ony bilip bolmaýar. Bes hatman ejata bolansoň onýanak dä. Hop, indi biziň imanymyz näjire bolarka? Biz ki ejatamyzyň ýüzüne düşüp mu'min bolduk. Biz özümiz gelip ykrar edip, tassyk edip, ýa onýanakda dä. Näme üçin e, ta zaman iki? Şu gaýda ýadyňyzda bolmaly, tazamanike bir adam gelip-de şu imana munafy bolan kefi aýtmasa, imana munafy bolan işi etmese, o köfrüne hukm edilmeýär. Ýagny bir adam ykrar etmäni bilen-de, ýagny şu buluga ýetende gelip-de köfre delalat etjek zady aýtmasa, köfre delalat edýän işi etmese, ýagny kafir bolmaklygy Sabyt bolmasa, oň näme kafir diýip aýdylmaýa oňa. Ýöne gezip göreni bilen, hä, bähet men tassyk etmeli, hat men ygrar etmeli diýen o gürrüňi näme, o tada agzalmaýa. Ýöne aýtmaklyk farz diýilýä. Ýüreginde ynam bolmaklyk farz. Aýanka aýdanymyz, imana munafi zat tapylsa, onda gürrüňi ýok. Imana munafi tapylmasa, onda näme, muşkeli ýok diýip aýtdy. Hop. Wa dawama ala zalika. Wa şoňa näme dowam etdi ýaňky sobatyny, aýy aliman. Imany fitri bilen mu'min diýip, şeý diýip şaryh şeý diýip aýtýar. Ýöne Imam Agzamyň 11 däne meselede Imam Agzam la adri diýipdir. Men bilmeýän diýipdir. 11 meseläniň jogabyny şoň biri atfaly müşrikin. Müşrikleriň oglanlarynyň jaýy behesmi jähennemmi şony bilmeýän diýip aýdypdyr Imam Agzam. Şon bi Ymam Agzamyňky bilen şaýat aýtýan kefi bilen ters çykmasyn, şony bi imany fetrini aýdyp oty, imany fetri hatman nejat berýä diýip ony aýdyp bolmaýa. Şony insan imany fetri bilen dünýä gelipdi. Soňram balyga bolanda soňramda bir işleri etse ki iman bilen ters bolsa munafi bolsa iman egrar et dilende egrar etmese tersleşse o halatda näme bolýar onki kofir bilen hukm edilýär. Tamam adamlaň, tamam mowjudatyň boýunlary etek bolup, hemmesi näme? Şo çäresi ýok, iman getirertdire diýe. Dara ony islemedik diýe Allah Taala imany ihtiýary isleýek diýe. Ha imany ihtiýaryny isläpdir bizden. Hiç bir adamy mejbur etmändir imana ýa kufra. يعني أن الله تعالى لا يخلق الكفر والإيمان في قلب العبد بطريق الجبر والإكراه الله تبارك وتعالى كفر إيماني بنان قلبنا جبر وإكراه إجبار إكثبر مانادا جبر وإكراه أسولا نام خلق دناق بل يخلقها باختياره ورضاه ومحبته Belki näme şu bendäň öz ygtyýary bilen, öz rezaýaty bilen, öz mahabbaty bilen halgatdy Allah Tagala ony. Ala tara, aýa görmeýäňmi sen, ennel iman mahbubun lil mu'min. Iman mu'min üçin mahbub. Pygamber aleyhissalatu vesselam aýtdy, iman getirmäň ta zamaniki o günähe garşyn gitmeklik size näme eýni oda garşyn gitmek ýalak bolmasa diýýär. Ýani bir adam imany beter süýjüligini dadanda, imanyň gowulygyny bilende soňra Ol adam hiç wagtda näme? Günähe garşyn, kufra garşyn öwrülip gidesi gelmeýär. Wal kufr makruhun leh. Kufr näme? O e, musulman adam üçin, mu'min adam üçin teleke zat, makruh teleke görlen, we mabgudun leh teleke görlen şol üçin, we manfurun leh şol üçin näme? Nefret edilen zat, we mahbubun lil kafir. Kufr kafirden çürim mahbub, musulmandan çürim mabgud, manfur, mahbubiyeti yok. Ylmy, meselem, äwwel imanyny bi, köpürini bilip, indi imanyny bilip onýanak i, ylmy oz bolanok, ýa, meselem, äwwel ga, ony teleke görüp, indi gowy görüp, do, form syfaty-da üýtgänok. Lianna kulla mutagayyirin hadisun. Çon bir gaýda ba, her mutagayyir zada hadis. Bu bir adamyň e, akylynyň, adamyň e, tabiatynyň öz hukm etýän zady. Her bir üýtgeýän zat hadis. Şu her bir üýtgäp duran zady biz görýäk-de, äwwel ýokmuşdyk, soňam bar bolupdyr-da.